Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. выдавецтве наша ніва выйдзе ў свет новая кніга александра лукашука якая называется у фіолетавай ночы вугал крыла гэта чацвертая кніга лукашука увогуле і трэцяя ў нашай ніве пасля патрыятычнага нарыса пра янку філістовіча і арыгінальнага даследавання пра жыццё норавы і злачынствы сталінскіх чэкістаў аўтар напісаў твор пра досвед уласнай працы на пачатку 80-х гадоў у газеце звязда якая тады была органам цк кпб это зусім не ўспаміны і не зусім даследаванне у дакладней не так істотна што гэта паводле вызначэння колькі тое у якой якасці гэта цікава і чытаецца а цікава і чытаецца гэта як проза можна сказаць што новая кніга прадстаўляе нарысы практычнай журналістыкі аднак тое што гэта не проста журналістыка а журналістыка наадварот якой яна была ў савецкія часы ператварае тэкст у штосьці падобнае да антыутопіі мы вернемся до кнігі у фіялетавай ночы вугал крыла напрыканцы сённяшняй перадачы а перад тым абмяркуем тэму постсавецкай беларускай прозы дакладней тэму новага рамана якую падказала кніга александра лукашука Thank you. Кнігарная брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Выказаць эпоху і сябе ў гэтай эпосе можна і ў жанры кароткага афарызму з'яўляецца апісанне сітуацыі размешчанай у інтэр'ерах ды абставінах і адсочанай у часе тады з'яўляюцца і прыкметы эпічнага жанру расійскі пісьменнік андрей бітаў казаў неяк што апавяданне это тое што пішацца ў адзін прысест аповесць большая фарматам і ствараецца ў той самы адзін прысест наўмысна расцягнуты на некалькі дзён або тыдняў для гэтага трэба выехаць напрыклад на лецішча або зачыніцца ў кватэры зняў дзень падтрымліваючы ў сабе гэтае самае адчуванне аднаго прысесту нарэшце раман можа пісацца гадамі зразумела што ў гэтай класіфікацыі больш метадалёгі чым уласна жанравыя характарыстыкі але выглядае яна пераканаўча новага беларускага рамана як з'явы яшчэ няма магчыма і таму што ўсё пішацца за адзін прысест некалькі гадоў таму постсавецкая беларуская літаратура захварэла на эсэ Усё ад маленькага апавядання да большых празаічных твораў сілкавалася пераважна дакументальнай фактурай і прысутнасцю дакументальнага аўтара. Прыдуманая тырчала з тэксту, бо жывую рэчаіснасць, якая атачала аўтараў прыдумаць было нельга. Інакш кажучы, рэчаіснасць не паддавалася эстэтызацыі. Прынцып класычнага роману, выказаны фолкнером, усё, што я напісаў, я прыдумаў, але ўсё гэта праўда, не спрацоўваў і пакуль яшчэ не спрацаваў. Прыдуманаму не верыць. З агульнага правіла наймацней вылучаецца Андрэй Федарэнка у творах якога гэтага самага эсеізму няма. Гэты аўтар абапіраецца на традыцыйную і як бы пазачасавую сілу эстэтызацыі ад мележа і шамякіна. Хоць здаецца якраз на шамякіне гэтая сіла ўжо і церпіць. Адмыслова для сённяшняй перадачы з Андреем Федарэнкам сустрэўся наш сталы аўтар Северын Квяткоўскі. Не так даўно я патрапіў у менскую кнігарню пісьменніка аглядаючы паліцы з беларускай літаратуры незнарок зачапіў стэн з часопісамі на подлогу зваліўся апошні нумар першасвету асобнік раскрыўся на старонцы з тэкстам гостця нумару андрэя федарэнкі ва ўступе аўтар піша што ягоны тэкст гэта першая частка роману трылёгіі які пачаў стварацца ў 1992 годзе але так і не быў напісаны першая частка прысвечаная героем адраджэння 1988 году на Федоренко роман не скончил бы, полечив тему, мало актуальной для широкого читача, своего кшталту письменницкой, тусовочной. Я, может, еще вернусь, да и напишу я. Может быть, для молодейших писателей, Хеварат. Але мое это не воспримет. Свой скепсис Федоренко тлумачит корпоративностью мысления своих коллегов. Это, мочимо, не степло. Мне за все давалось, что я вообще-то некий. Особливо, я не типовый, я не такие письменники, как он повинен быть в стереотипах тым не менш федарынка застаецца няўпэўненым сярод аўтараў романаў надрукаваных напісаных альбо толькі задуманых у апошнія гады ён прыгадвае алеся наварыча наварыш піша я пішу я рабаваў пісаць нешта але цяпер я наварыш не адзін раз казаў фізычна цяжка ніколі я гэты слоў не забуду чаму беларускія пісьменнікі постсавецкага часу не пішуць романы паміж фактару стомы расчараванню спадзелах на светлую драджэнскую будучыню неабходнасці вярцецца каб зарабіць грошы федарынка называе неверу чытача хто цяпер захоча чытаць здаравенныя цагліны яшчэ ну, нашымкаленка зацыкрыўся рос тыя хто ідуць пасля нас ну, людзей дзе іхні хоць бы хоць бы урынкі іхняга рамана калі ў нас хоць урынкі ёсць у іх і гэта Сідаренко каже пра тое, што ў маладога пакалення большая частка сілаў ідзе не на творчасць, а на змаганне. У той жа час, гаворачы пра ўласных аднагодкаў, празаек заўважае, што іхняя сіла веры нянавісці часам ідзе на змаганне з ветракамі. Магчыма, адным з такіх ветракоў былі флагманы беларускай савецкай літаратуры, якім Сідаренко хацеў супрацьпаставіць штосьці жывое і той жа час класічнае, як у Толстога. Сёння Андрэй Федарэнка ўжо не апілюе да льва Толстога, Ён прызнае, што вайну і мір можна раскласці на некалькі разнаплянавых аповесцяў. Гэтаксама, як з кароткіх навеляў Борхеса можна скласці адзін вялікі раман. У прыклад Федарэнка прыводзіць творчасць Макссіма гарэцкага. У яго ж адзін герой праходзіць праз апавяданні пра запоясць гэты лявон задума. У прынцыпе ўсе яго творы гэта адзін вялізны раман. Праз усё жыццё ён яго правіў. Гэтая думка бадай адзіная, якая цешыць федарэнку стымулюе яго да творчай працы. Магчыма, большасць празаікаў народжаных канцоў 80-х гадоў змоўка менавіта таму, што імкнучыся ствараць новае, яны адкідалі магчымасць самім зрабіцца прыжыццёвымі клясыкамі. Іверын Кляткоўскі размаўляў з Андрэем Федарэнкам. Калі проза Андрэя знаходзіцца на полюсе традыцыйнага пісання, дык мусіць найбольш супрацьлеглыя яму творы інтэлектуаліста Ігара Бабкова – якія размяшчаюцца на другім полюсе. Філозаф бабкоў піша вершы і апавяданні поўныя сэнтэнцыяў парадоксаў і афарызмаў. У свой час ён нават апублікаваў урывак з раману, які зрэшты пакуль яшчэ толькі заяўлены, але не напісаны. Пытанне ці ёсць постсавецкі беларускі раман адразу выклікае іншае пытанне. А што такое раман ввогуле і чым постсавецкі беларускі роман адрозніваецца ад романа савет ввогуле калі я думаю про роман я адразу прыгадываю чамусьці мілана кундера ягоныя шматгадовыя спробы разгадаць загадку романа выніку гэтых спробаў паўстала нават кніга прысвечаная роману і чым больш я спрабую думаць разам з кундером тым больш я пагаджаюся что галоўная праблема романа гэта загадка чалавечага існавання загадка чалавечай экзістэнцыі і таму калі мы пытаемся ці ёсць постсавецкі беларускі роман то пытанне можна задаць іншым чынам а ці ёсць для постсавецкай беларусі ці існуе гэтая загадка чалавечай экзістэнцыі чалавечага існавання мне здаецца что адсутнасць гэтых тоўстых кніжак якія мы называем романам пачым і справакавана тым, што чалавечае існаванне яшчэ не паўстала для нас у модусе загадкі. Мы все все яшчэ нявольнікі грамадскіх абавязкаў, нявольнікі беларускай сітуацыі. Мы все яшчэ думаем пра нацыю, пра палітычныя умовы, цяпер уже думаем пра дэмакратыю, пра гісторыю і так далей і так далей. Мы як бы ўвесь час прамінаем чалавека, мы не можем э, спыниться перед человеком и задать, как бы, ему некие пытания. Я думаю, что как отказ на это пытание махчимое и может повстать постсоветский белорусский роман. Что это такое? Но ну, уже Кундера, когда он разглядая эволюцию романа, он говорит про то, что роман, как и все иншая, речь историчная сёння ўжо немагчыма напісаць нават па-беларуску штосьці кшталту пакутаў маладога вертера гёта нават э, гульню клясыкі еста это ўжо было это адбылося і новы роман гэта мусіць быць нейкім новым крокам у разгадцы гэтых вечных пытанняў і мне здаецца новы э, беларускі роман мусіць гэтага эпапеі нават цяжка сказаць чым ён можа быць ад каго э, яго можна чакаць мне чамусьці хочацца прачытаць беларускі семіністкі роман роман напісаны жанчынай роман які ну не тое што адбіваў бы жаночую псіхалогію але беларуская сітуацыя беларусь як бы чалавек убачаны вачыма жанчын Напэўна, ігар бабку мае на ўвазе цэлую пляяду маладых беларускіх пісьменніц, якія сёння пачынаюць публікаваць свае эпічна вялікія палотны ў перыёдыцы. Галоўная ж думка ігара пра адсутнасць рамана за адсутнасцю постсавецкай беларускай рэчаіснасці загадкі чалавечага існавання, якую новы раман мусіў бы і разгадваць, падаецца слушнай калі вядома не ўлічваць што гэта можа быць роман гістарычны або фантастычны зрэшты і тыя могуць выконваць тую самую задачу разгадкі чалавечай экзістэнцыі бо няма сёння твораў такога ўзроўню якія пісаў владимир караткевич або фантастычны роман мы і мелі хіба толькі ў зародку ў кнігах ластоўскага і трастовіча тэму працягне заснавальнік новага літаратурнага часопіса архе андрей дыньку пра жаданне напісаць раман гаварылі многія з пакалення тутэйшых і гарбабко нават надрукаваў у нашай ніве ўрывак нікому з іх аднак не ўдалося зрэалізаваць намеры чаму усе думаюць пра рамана ён не пішацца так як эпічная паэма была жанрам нумар адзін антычнасці так роман э, галоўны з жанраў літаратуры новага часу. Беларусь краіна не дарослай мадэрнасці. Новае пакаленне пісьменнікаў хоча запоўніць лякуну. Пра раман мараце падлетак пра жанчыну. Беларуская літаратура якраз такі багатая на раманы, псіхалагічны чорнага, экзістэнцыйны быкава, народны шамякіна, гістарычны караткевіч, канешне. У час перамен романы не пішуцца, гэта аксыёма. Вы жа ўсе 90-е гады мы жывем з адчуваннем часовасці. Мішчасце зацягнулася. Хіба дае адчуванне стабільнасці сённяшні рэжым, хоць і кажа пра сур'ёзы надоўга. Самое слово роман утварылася ад старафранцузскага романс, якое спачатку абазначала простая сучасная не лацінская мова і толькі пасля стала абазначаць аповедна сучаснай мове венгерскай гіспанскай замацаваліся словы, якія паходзяць ад лацінскага наведла нядаўнія рэчы. У час перамен мяняецца мова. Дык не было яшчэ ў 90-х той новай мовы, якая магла б спарадзіць раман. І адпаведна не было чытача. Можна пісаць эсэ для неакрэсленага чытача, а раман не можа быць для неакрэсленай аўдыторыі. 90-е гады фармавалі новую беларускую мову і разам з ёй новую аўдыторыю найперш аўдыторыю інтэлектуальнага роману. Беларуская літаратура ўжо э, не адзін год існуе амаль што выключна ў часопісным газетным фарматах, у якіх роман не чытаецца. Калі гэта не роман фельетон, дарэчы, дарма э, забытая форма, якую да таго ж было проста тэліфікаваць. Роман жа форма кніжная. Роман не можа быць аматарскім. Э, яго можа напісаць толькі прафесіянал. Э, роман гэта таксама твор вобразаў а не ідэяў прычым вобразаў цэльных это складаны структураваны пазітывісткі ўраўнаважаны твор усяго тры гады таму адам глебу сказаў што раман цяпер нікому не патрэбны але я думаю гэты самы глебус і стане аўтарам першая беларуска новага роману у двадцать першым стагоддзе Такім чынам кола замкнулася. У тым сэнсе, што шукаючы адказу на пытанне, хто ж напіша постсавецкі беларускі раман, мы выбудавалі пэўную іерархію з краёў, якой знаходзяцца такія творцы, як Андрэй Федарэнка і Ігар Бабкоў, а ў сярэдзіну акурат патрапляе Адам Глёбус. Адначасова інтэлектуальны і традыцыйны, афарыстычны і падрабязны калі так дык самы час вярнуцца да думкі пра тое што з'яўленне новага роману трэба чакаць з дакументальныя прозы або эсеістыкі жанраў якія ўсё больш набліжаюцца сёння да сферы вымыслу фікцыяў вобразаў і разрастаюцца да амаль эпічных карцінаў эпохі Пра тое ж сведчыць і новая кніга александра лукашука якая рыхтуецца да выдання ў незалежным выдавецтве наша ніва калі першыя разделы кнігі яшчэ ледзьве не апісваюць працэдуру партыйнага ўліку і вярбоўкі ў стукачы кгб начальніцкія перы савецкай эпохі і тагачасныя візіты за рубеж дык напрыканцы з'яўляецца ўжо зусім фантастычнае апавяданне ў фіолетавай ночы вугал крыла занёламі у галоўнай ролі Аднак паслухаем думку наконт постсавецкага беларускага раману аўтара новыя кнігі постсавецкі беларускі роман безумоўна існуе напрыклад самсон самасуй андрея мрыя ці дзве душы максима гарэцкага але калі гаварыць не пра сэнс а пра час напісання у беларускай літаратуры апроч засваення так бы мовіць некранутых тэматычных тэрыторыяў ідуць пошукі формы хаця мне здаецца справа зусім не ў тэматыцы ці некранутым гістарычным пярэдзе ці невядомых старонках жыцця і нават не ў форме Спіс э, амерыканскіх бестселераў ужо больш за тры месяцы ўзначальвае новы раман Томаса Вулфа чалавек ва ўсёй паўнаце. Это класічны раман нават паводле вонкавых рысаў. Тысяча старонак, аб'ёмныя характары персанажаў. кнігу адкрывае сцэна палявання, якая адкрыта нагадвае класічнае паляванне з вайны і міру. І гэты тэкст працуе ў амерыканскай і еўрапейскай аўдыторыі. І разгадка здаецца ўжо ў назве чалавек ва ўсёй паўнаце. Ці ёсць сёння ў Беларусі падстава для напісання рамана ці іначай ці ёсць чалавек ва ўсёй паўнаце, Вось у чым пытанне. Стылістыка беларускага пасавецкага жыцця даволі шэрая, невыразная, тэмпература ніжэй за нармальную. Чалавек тут не ёсць суб'ектам гісторыі нават уласнага біялагічнага жыцця чалавек ва ўсёй паўнаце нават паводле жанравага вызначэння трагедыя. У беларусі можна гаварыць пра жанр трагедыі хіба маючы на ўвазе народ. Другі бок пытання э, аўтар. Правінцыйнае мысленне, прымітыўная адукацыя, эклектычная эрудыцыя не дазваляюць развіцца таленту шмат якіх сённяшніх аўтараў старое правіла талент гэта 95соткаў праца і 5соткаў здольнасці ніхто не адмяняў пакуль жа калі меркаваць паводле новых выданняў прадуктыўню за ўсіх э, працуе новая генерацыя філосафаў культуролягаў гісторыкаў беларускі ціхі дон выглядае хутчэй напіша даследнік палітычнай гісторыі два стагоддзя чым раманіст у Александр Лукашук пагаджаецца з тым, што новы беларускі раман вырасце з дакументальнага тэксту. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Як сцвярджае паданне у пралетарскага пісьменніка Макссіма Горкага ўсё жыццё быў толькі адзін гарнітур. Народны пісьменнік Іван Навуменка на пачатку перастройкі скардзіўся, што яму акадэміку бракуе грошай на шкарпэткі у журналіста Александра Лукашука адзін з гарнітураў прызначаны адмыслова для наведвання музеяў. Але ён яго не надзяваў цэлы год, няма калі. Першы факт выклікае недавер, бо гучыць недарэчна і разлічаны на пралетарскую салідарнасць. Другая заява раздражняе, хоць мусіла б выклікаць спачуванне. Трэці факт выклікае спачуванне, хоць разлічаны на тое, што называюць зрабіць эфект розныя людзі жывуць на гістарычных пераломах і маюць з гэтым розны клопат. Эпохі змяняюцца, змяняюцца і ацэнкі. Пытанне, як з гэтым змагацца, як не стаць іншым. Былы корэспандэнт камуністычнай газеты звязда Лукашук працуе на антыкамуністычным радыё Свабода. У часы салжаніцына такое перабежніцтва расцэньвалася як здрада радзіме чалавек радыкальна разыходзіўся са сваёй эпохай. У часы сахарова гэта была ўжо барацьба чалавека за самую змену эпоху. Метамарфоза лукашука супала з метамарфозаю эпохаў. Дакладней метамарфоза адбылася з эпохамі, а не з лукашуком. Тое, што раней назвалі б здрадай, сёння выглядае як эвалюцыя. Гэта хутчэй для якога-небудзь нязменнага гэбіста камуніста свет перавярнуўся. Одны и те же наши учинки або подеи, что стараются с нами, набывают разный характер у залежности от эпохи, с якой яны супадают або не супадают. Нам сапраўды лёсіла пажыць не в СССР, чаго папярэднім пакаленнем не ўдалося. Большасць савецкіх грамадзянаў пражылі ўсё сваё адзінае жыццё, не ўяўляючы, што можна неяк інакш жыць, думаць, уяўляць, але выйшаўшы адтуль мы мусім сфармуляваць сваё стаўленне да тае эпохі зразумець уласнае савецкае паходжанне Не думаю што мы сталі іншымі змяніліся дэкарацыі паперы на рэдактарскім стале растворы якія могуць адлюстраваць нас у негатыўным або ў пазітыўным святле пашырыўся дыяпазон дазволенай шчырасці з'явілася адказнасць за тое што ад твайго слова можа ў нейкай ступені залежаць тое што будзе заўтра а значыць трэба ўяўляць сабе тое заўтра з'явілася свабода Божа як не цікава гледзяшча свабоды адпісваць савецкі быт ну яшчэ сталінскія злачынствы гулах пераслед кгб пакручастыя лёсы але быт у асабліва рэдакцыйны быт партыйныя газеты адкуль парадаксальным чынам апісваць свабоду нават хлусліва з'едліва было зусім наадварот цікава памятаеце рубрыку іх норавы быт свабоды а шэрая аднастайшчына савецкіх будняў александр лукашук напісаў фактычна цыкль тэкстаў под рубрыкай іх норавы с пункту гледжання свабоды И он вертается у советский быт, не был музей на прогляд экспонатов и выбирая ярчайшие, как правило, так или иначе связанные с антисоветчиной. Бо тогда все ярчайшее, доброе або дренное, выбивалось из линии партии. Вот для чего ему спотребился отмысловый музейный гарнитур. Человек относно эпохи выглядает безодносно, коли он отповедным чином экипированный новая кніга александра лукашука у фіолетавай ночы вугал крыла якая неўзабаве выйдзе ў свет у выдавецтве наша ніва выглядае як подступы да таго пра што мы гаварылі ў сённяшняй перадачы да новага постсавецкага беларускага роману Thank you. Острая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.